Poglavlje Misvaka. U ovome poglavlju autor je spomenuo četiri hadisa o kojima ćemo, inša Allah, govoriti u narednim predavanjima. Esivak, sin sa kesrom, esivak, odnosi se na dijelo odnosno na rad, na čišćenje usta misvakom i odnosi se na sami misvak. I jedno i drugo, znači upotrebljava se za to riječ esivak. Prvi hadis koga je spomenuo autor ovdje jeste hadis koga prenosi Ebu Horeire da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة u ovome hadisu koji je 20. po redu, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, da se ne bojim da će otežati svome ummetu, naredio bi im da koriste nisvak pri svakom namazu ili kod svakog namaza. Ovdje riječ leuna da nije bojazni da će otežati svome ummetu. Da nije bojazni, ovo je riječ koja negira nešto zbog postojanja nečega. Negira nešto zbog postojanja nečega. Tako se kaže u arapskom jeziku. Leula keda o keda, lekane keda o keda. Da nije tako i tako, bilo bi to i to. Pa znači nešto se negira zbog postojanja nečega. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi negirao obavezu ni spaka zbog postojanja čega? Poteškoće. Zbog postojanja poteškoće. Sa ovim hadisom islamski učenjaci, prvenstveno pravnici ili učenjaci usulul fiqha, islamske metodologije ili metodologije islamskog prava ili islamske jurisprudencije, dokazuju da naredba u šerijatu povlači za sobom obavezu. Da naredba povlači za sobom obavezu. Poslanik sallallahu alejhi ve kaže da se ne bojim da će otežati svome umetu naredio bih im. U redu. Ovdje naredba, kako ukazuje ova naredba, ili ove riječi kako ukazuju da naredba povlači obavezu? Ko će mi kazati? Kako ove riječi ukazuju da naredba povlači obavezu? Dobro. Dođe ti neko drugi i kaže jeste, ali ta naredba nije vađi, nego je sunnet. Jer on nije rekao da bi morali izvršavati. Pazi, to si ti zaključio. Gdje se kaže da se ne bojim da, da ću otežati svome umetu, naredio bih im. Oni kažu naredba nije obaveza, nego sunnet. Kako ćeš ti dokazati da je ova naredba, da bi naredba, kako dokazati ovim hadisom, nema veze sa namazom. Naredba. Zanima nas naredba. Poslanik sa kaže da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im. U redu. Oni kažu ta naredba nije bađib, nije farz. Ne bi bio griješan ko bi ostavio mekru. Počinio je ružno djelo. Ostavio ono što je dobro, to je sunnet, a nije farz. Poslanik je rekao da se ne bojim da ću im otežati naredio bih im. Znači postoji otežanje. Kada bismo mi kazali da je ova naredba za sunnet, da nije za vađib, bi bilo otežanja? Pa nema otežanja, sunnet je onako samo obavezan činiti, jel tako? Pa moraš kazati da je naredba zašto? Za vađib. U protivnom nema otežanja, jer čovjek nije otežan, nije čovjek otežan sunnetu. Ako ga može klanjati i ako ga može izvršiti ako je, u namazu ili bilo kom drugog sunnetu, učini ga. Ako ga ne učini, nije griješan. Ali u ovom slučaju bila bi poteškoća, jer bi ga morao učiniti. Pa je ta je poteškoća ukazala, ukazala na što? Da naredba povlači za sobom obaveze. Ste razumijeli to? Znači, ta postojanje te poteškoće. U protivnom, ne bi riječi, ne bi riječi ovaj, ne bi riječi imale svoga, ne bi imale svoga značenja. Ne bi riječi ove poteškoće imala svoga značenja. Jer poslanik sa kada je rekao, nešto je sunnet i otežao sam svome umetu. Primjer ne možete reći, to je sunnet, nije čovjek obavezan da ga uči u smislu da je griješan ako ga ostavi. Pa je ta poteškoća ukazala da bi znači ova naredba povukla neminovno za sobom obavezu. I ovo je mišljenje, većine islamskih pravnika. Da kažu da naredba povlači obavezu. Mi smo o ome govorili nekoliko puta. U šerijetu kada dođe naredba da se nešto naređuje, bilo da Allah Žešom nešto naređuje, ili poslanik sallallahu sallam u hadisima, ta naredba je obaveza. Ako postoji Drugi argument koji tu naredbu spusta na niži stepen sa farza na sunnet ili sa tahrima, sa zabrane na kerahijet, na mekru, to je drugo. Ako ne postoji, ostaje na svoj ostavi. I to je, kažemo, mezheb većine islamskih učenjaka i to je najprirodniji mezheb i to je mezheb koji biva najbliži onome na što ukazuje Kur'an i sunnet, s obzirom li na naredbe i zabrane. Kaže imam šafija govoreći o misvaku da je misvak sunnet. I ovo je mišljenje svih islamskih učenjaka. Konsensus Selefa je da je misvak sunnet, da nije vađiv. Imam Šafija kaže da je bio vađiv, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve bi naredio da se on koristi, svejedno bilo to umetu teško ili bilo im lako. Jer čovjeku pet dnevnih namaza je to poteškoća. Jeste, poteškoća je sama po sebi da ti moraš obaviti namaz, da moraš ustati, da moraš abdestiti. Jer, je lakše pet puta koristiti misvak dnevno pet puta klanjati? Pet puta koristiti misvak. Nema sumnja da je to lakše. No međutim, pored toga Allahu poslanik nije rekao da se ne bojim da će otežati svome umetu. Naredio bi im namaz. Namaz je naređen. Svejedno bilo to teško ili ne bilo teško. Od osobe do osobe to je naređeno i to se mora. No međutim, misvak, misvak nije poslanik sa ostavim, znači naredio. Pa kaže ima šafija da ga je naredio, bio bi znači obaveza bez obzira bilo to metu teško ili bilo im lahko. Neki islamski učenjaci spominju Davuda, El jednog predstavnika ili osnivača palističke bukvalističke, pravne škole, da su kazali da je to vađib. Da su kazali da je to vađib, međutim od njih ovo nije preneseno jasno, nego idući po e, njihovoj liniji, po njihovom pravilu, da je naredba uvijek obaveza. I neki prenose od Ishaqa ibn Rahavoja da je on isto kazao da je Misbah vađibno, međutim ovo nije ispravno od Ishaqa. Nije ispravno, nije preneseno od njega, znači vjerodostojno da je, da je on kazao da je to, da je vađib. Ibn Hazm el-Vahiri, također jedan od osnivača Zahirijske pravne škole, u svome djelu Muhalla u drugom tomu na osmoj stranici i 218. i u petom tomu na 75. stranici kaže da je misvak vađib petkom da je misvak vađib petkom. Na što se poziva Ibn Hazm? Vađib petkom, a nije četvrtkom. Ima argument, ima dokaz. Bileže Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama od Amra ibn Sulejma el Ansarija, a on debu Ebu Seida al kudrija kaže, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallame, svakom punoljetnom čovjeku je vađib, je vađib da se okupa petkom, i da koristi misvak i da se namiriše ako ima mis. U hadisu se kaže El guslu umel džumuati vađib ala kulli muhtelimin uen je mese eh, uen je stenne uen je mese tiba in vođen. Obaveza je vađib, ovo se tačno spominje vađib, svakom, u hadisu koga bliže Buhari muslim, obaveza je vađib svakom muslimanu da se okupa petkom to ili muslimanu i da koristi misvak i da se namiriše ako nađe mirisa. Kaže Amr ibn Sulejm, nakon što je spomenuo ovaj hadis, kaže što se tiče petka i kupanja, misli na kupanje, kaže što se tiče kupanja petkom, kaže svjedočim da je to važno. Svjedočim kaže da je to važi A kaže što se tiče misvaka i što se tiče mirisa, kaže Allah najbolje zna, ali tako je došlo u hadisu. Pogledajte riječi. On svjedoči, znam da je kupanje petkom vađiv i to je poznato među nama, da se mi kupamo petkom i da se trebamo kupati. No međutim što se tiče mirisa, i ni svaka ne znam, ne znam propis, ali tako došlo u hadisu, ja sam dužan prenijeti kako je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao. Pa ovo ukazuje na preciznost zdravija kod prenošenja hadisa. Pa on nije svoje mišljenje gdje je stavio hadis. Niti je on tefsirio hadis pa ljudima znači, jer njih po svome mišljenju, nego kaže ovako je došlo u hadisu, pa ljudi, neka svako razumije ono što je poslanik s.a.v. rekao. Pa Ibn Hazm koristi iz ovoga, znači uzima argument, no međutim ne mora značiti ako je spomenuto da je vađib kupanje, da mora biti znači vađib i čišćenje ustam i svakom, jeli, i korištenje mirisa. Jer ponekad se mogu iste stvari spomenuti u jednom kontekstu da imaju različiti, a da imaju različiti propis. Tako da je konsensus u Leme prije Ibn Hazma argument znači da je misvak kako petkom, tako i drugim danima sunnet, ali sunijet i snaga i kuvet sunneta se povećava kada? Petkom. Zbog ovoga hadisa. Povećava se znači nagrada zbog samog petka, petka i zbog džume, znači zbog džume namaza. U ovome hadisu, pored prvog ovoga pravnog pitanja i fikskog pitanja, koga smo kazali, da naredba povlači obavezu, i to je ispravno, ima i drugo pitanje, da čovjeku, kažu islamski učenjaci, nije naređen sunnet. Sunnet mu nije naređen kao što je naređen vađib. Druga olema kaže, poput imama El Kurtubija u svome djelu El Mufhim, u svome komentaru na muslimov sahih, kaže jeste. I sunnet mu je također naređen. Jer treba da čini sunnet, pa je naređen. Neće biti griješan ako ostavi, ali ima naredbu da ga uradi. A međutim, ispravno je da čovjek nije zadužen šerijatski sunnetom, onako kako je zadužen sa, sa farzom. Ovdje ima i treće pitanje koje se veže za islamsku jurisprudenciju, a to je da je dozvoljeno poslaniku sallallahu alejhi da čini ičtihad u onim pitanjima gdje mu nije došla objava. Poslanik sallallahu alejhi je imao pravo da čini ičtihad tamo gdje mu nije došla objava. I ovaj hadis je jedan od dokaza za to. Kaže da se ne bojim da ću otežati, znači nije mu došlo ništa Ja se bojim da, da se ne bojim da će otežati, naredio bih. Jer da je imao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, naredbu od Allaha da naredi umetu, mi svak, bi imao pravo da to ostane. Ne bi. Pa mu znači nije došla ta naredba, nije mu došao tekst i objava o tom pitanju, pa kaže da se ne bojim zbog vrijednosti i odlika mi svaka, ja bih im to naredio. A pa međutim, neće to učiniti iz bojazni da im ne otežam. Pa je znači poslaniku sallallahu alejhi bilo dozvoljeno da ištihadi tamo gdje nije imao dokaza i za to imaju brojni dokazi znači u u šerijatu. Ovdje neki učenjaci kažu nije dozvoljeno, nije dozvoljeno da je nikako, a treća skupina kažu dozvoljeno je u ratovima tamo gdje nema jasnih argumenata i slično tome, tu je kažu dozvoljeno. No, međutim, ispravno je prvo mišljenje koje smo spomenuli. Što se tiče ištihada pri suđenju, kada je čovjek kadija, to je dozvoljeno po konsensuleme. Leme. Znači, to je poslanik sa osrem činio i kazao, ja sam čovjek kao i Kaže, možda od vas neko je riječitiji od svoga brata. Bolje zna pojasniti. Zna bolje dokazati. Zna upakovati lijepo riječi, kaže, pa mu ja presudim. Kome kaže tako presudim, ja sam mu presudio komad patre džehennemske. Pa neka znači pazi svako kako i šta govori. Tako da, je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo dozvoljeno u tim slučajevima da ištihadi, drugačije se ne može ni doći tu ili do rješenja. I nema razilaženja među nemom, znači da u tom slučaju može Allahu poslanik, a i ljudi nakon njega da mogu ištihaditi. Ovdje ima još jedno četvrto usulsko pitanje koga islamski učenjaci zaključuju, pogledajte koliko islamski učenjaci zaključuju pitanja usulski, ovo je fikski hadis, sa fik vezan, ali oni dolaze, učenjaci islamske jurisprudencije iz ovoga hadisa i drugi hadisa izvlače sebi pravila. Jer je usulul fiqh, braći moja, jako bitna nauka. Neki koji nisu razumjeli ovu nauku smatruju kažu to je filozofija. Naredba, obaveza, zabrana, vjera. Opći, posebni, derogirajući derogiran. Nije, to su sve pravila izvučena iz Kur'ana i sunneta. Kad kažemo naredba povlači obavezu za sobom, to je pravilo na kome možeš graditi hiljade i hiljade fikskih pitanja i da se odmoriš da te glava ne boli. Pa su ta pravila uzeta iz Kur'ana i sunneta. Ako bismo kazali da je usulul tijek filozofija, onda bismo isto slobodno mogli kazati da je teđvid filozofija. Bez razlike. Jer teđvid nije bio u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu Teoretski. Niti je bio sultik, nego je bio šta? Praktično. Učili su Kur'an po tertilu, po teđvidu kako treba. Ali nisu znali da nekoga upitaš gdje je guna, gdje je sa vunom, idgam bez gdje je Klav, gdje je ihpa, gdje je Idam šepavu i slično tome. Ne bi znali to. Ali je znao da ga uči, pa je znao teoretski, ali nije znao praktično. Isto je tako sa sunutikom. Oni su znali da naredba povlači obavezu. Da imaju opći i posebni hadisi i o tome. Ali nisu znali, znači, nisu znali ovakav vid pojašnjenja nisu i znači ovako klasificirali ili da su poznavali ta pravila. Ali je, što se tiče prakse, to, to postojalo. Pa kažu ovdje ima četvrto pravilo koje se veže za usul fik, a to je da opća naredba u šarijetu ne znači kontinuitet. Pazite, opća naredba u šarijetu koja dođe ne znači znači kontinuitet nekog dijela ili njegovu stalnost. Kada nešto Allah Đelšan naredi, je to naređeno za uvijek, da se čini uvijek, da se ponavlja ili jedan put? Neki učenjaci kažu, ovaj hadis je dokaz da je to jedan put. Kažu, ovaj hadis je dokaz da je to jedan put. Kažu, to dokazuju čime? Kako? Poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže u hadisu, da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im misvak pri svakom namazu. Pa kažu da je ova naredba bila za kontinuitet, za stalnost, ne bi onda riječi pri svakom namazu imale svoga značenja. Razumijete? Ako je, ovo, ako je ova naredba da stalno čine to djelo, da se ponavlja, zbog čega kaže onda pri svakom namazu? Pa gotovo, ti si rekao Allahu poslaniče da je li svak i to se mora znači činiti zabra, i gotovo, završeno. Nego kaže pri svakom namazu pa je rekao ta naredba se odnosi na svaki namaz sam. Razumijete? Dok drugi kažu ne, Ovaj hadis je dokaz nama da naredba u šerijetu biva za kontinuitet i za stalnost. Uvijek. Šta je dokaz njima? Isti hadis. Kažu dokaz nam je potpuno druga, drugo mišljenje. Kažu dokaz nam je to što je poslanik sallallahu rekao da bi postojala poteškoća. Jer kažu da nema kontinuiteta i stalnosti ne bi bilo čega. Poteškoće. Kome je teško jedan put da koristi misvak? Nikome, jel' tako? Pa kažu dok ima poteškoća, to se odmah odnosi na šta? Na ponavljanje. Pa pogledajte kako su islamski učenjaci ulazili u, dubine hadisa izvlačili šarijatske, izvlačili šarijatske propise. Ovo je znanje koje, koje je skriveno većini običnih ljudi. U svakom slučaju što se tiče da li se prioritetnije mišljenje, to je pitanje usul I treba posebno, znači ovaj, posebna je tema i treba poseban rad. a međutim, samo smo htjeli spomenuti, znači, propise koje uzme islamski učenjaci iz ovoga hadisa. U ovome hadisu ima i peto usulsko pitanje. I usulska mesela. A to je, još ćemo samo spomenuti, nećemo je pojašnjavati zato što je ona ovaj, dosta komplikovana, pa ne bismo da mutimo ono što smo možda do sada naučili. U njoj se kaže da je dozvoljeno vezati nepostojeći propis za prepreku. Nepostojeći propis veže se i opravdava se preprekom. Ovdje kaže poslanik s.a.v. da se ne bojim da ću otežati svome umetu, naredio bih im. Znači nema naredbe. Ali je tu naredbu koja ne postoji opravdao čime? Poteškoćom. Pa veže propis, pa veže nepostojeći propis za, za neku prepreku. To su pitanja, znači, u sulu koja nisu sad možda za nas toliko bitna na ovome mjestu. Ome hadisu isto tako je dokaz da je misvak lijepo koristiti pri svakom namazu. To je jasno došlo. Inde kulisala. Pri svakom namazu. Bilo da se radi o farzu ili na fili. Jer je rekao pri svakom namazu. Bilo da se radi o farzu ili na fili, lijepo da čovjek koristi misvak. Bilo da klanja taj namaz sa abdestom ili sa tejemom. Je li tako? Ako bi čovjek došao da klanja namaz i uzeo temu. Kažemo mu isto tako koristi misvak kao što si ga koristio prije toga kada si klanjao sa abdestom. Isto tako kada bi čovjek došao da klanja kada bi došao da klanja bez abdesta i bez tejemuma. Može klanjati bez abdesta i bez tejemuma. Može, govorili smo o tome, jel tako? Fakidu tahurejni. Sjećate se kad smo govorili još na početku naših predavanja, smo govorili o toj temi. Klanjati i namaz čovjeka koji nema ni jedan, ni, drugi taharet. Nema ni jedan od dva moguća tahareta. Niti ima abdesta, niti ima tejemoma. Kao čovjek koji je vezan, na primjer, pa ne može. Pa čovjek koji je bio vezan ne može uzeti ni tejemom, ni abdest, ali ima jednu ruku slobodnu pa mogu očistiti možda zubem i svakom, to bi mu bilo znači propisano. Neki islamski učenjaci navode razlog zbog koga je, ili hikmet, zbog koga je propisan čovjeku misvak u namazu posebno. Pa kažu, dokaz tome je hadis, koga bilježi imam El Bejheqi i Dijan Maktisi i imam El Aspehani u svome dijelu od tarhib sa lancem prenosilaca za koga imam El i Šeh kažu da je dobar i ima više svojih puteva Ibn Molekten kaže da su ravije njegove pouzdane. U njemu poslanik sallallahu alaihi kaže kada čovjek ustane na namaz da klanja stane iza njega melek da sluša Kur'an. Pa se kaže onda približava, približava njemu, kaže tako dok ne prođe s njegove prednje strane i dok ne stavi svoja usta na njegova usta. I kaže tako, sve što uči čovjek od Kur'ana u namazu izlazi iz usta čovjeka direktno melekova usta. Pa kaže, ovo je jedan od hikmeta i mudrosti da čovjek očisti svoja usta pri učenju Kur'ana, jer tada sluša, znači uzima melek od njega direktno to što uči, a meleka je zijeti neprijatan miris. Pa kažu, to je hikmet i mudrost, znači da se tako, da se tako čini. Neki islamski učenjaci su prigovorili ovome hadisu, ali je ispravno da on može proći, da ima dobar da ima dobar lanac prenosilaca zbog mnoštva puteva kojim se navodi. Pa je ovo jedna velika odlika mukminu vjerniku. Da melek stavi svoja usta na njegova usta i da uzima ono što on uči, da uzima ono što on uči iz Kur'ana. Isto tako u ome hadisu islamski učenjaci iz ovoga hadisa uzme i zaključak da je dozvoljeno čovjeku koji posti koristiti misvak uvijek. Vi znate da ima jedna skupina islamskih pravnika koji kažu da je mekruh korist misvak poslije čega? Podne namaza, poslije zevala, poslije što sunce pređe na drugu polovinu neba. Kažu, zašto? Ko zna? Zbog mirisa postača, kažu taj miris, taj miris postača je dažu Allahu Đelšanu nego miris miska. Pa zbog čega ti uklanjaš, taš, uklanjaš taj miris koji je draga Allahu? Pa kažu da je to mekro. No međutim, ispravno je da je to dozvoljeno. I ovaj hadis je dokaz za to. Ko zna kako? je hadis dokaz da je čovjeku dozvoljeno koristiti misvak tokom cijelog dana? Pa šta? Zato što je dozvoljeno, zato što je rekao poslanik sallallahu alejhi kod svakog namaza. A nama jasno da podne namaz biva nakon što sunce pređe na drugu polovinu neba. I zato što dolazi nakon toga i kindija namaz prije akšama. Pa ima znači namaza poslije podne. To samo farzovi, da ne govorimo o sunnetima i na filama. A Allahov poslanik je rekao pri svakom namazu i nije razdvojio između Ramazana i drugih mjeseci, ali tako pa ostaje hadis na svojoj općenitosti i ostaje dokaz da je dozvoljeno čovjeku da koristi mi svaki jedno drugo vrijeme. Pa znači kada bi neko kazao to je mekru, mi kažemo nije mekru. Evo hadisa koji ukazuje da je, da je dozvoljeno. A ti daj argument koji ukazuje da je to zabranjeno. Od hikmeta ili mudrosti koje spominju islamski učenjaci po pitanju misvaka za namaz, kažu jeste i hadis koga bilježi Ibn Kozeime i Hakim i drugi, u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže namaz u kome čovjek koristi misvak je bolji od namaza u kome se ne koristi misvak za 70 puta. Čovjek znači dođe u namaz i stane i koristi misvak i drugi pored njega stane i ne koristi misvak. Onaj koji je koristio misvak ima veću nagradu 70 puta od onoga koji nije koristio misvak. Kaže imam hakim i drugi i ovo je stav imama Ibn Mulepina da je ovaj hadis vjerodostojan, da je hadis ispravan. Da je hadis No Međutim, kaže šehol Islam Ibn Qajim u svome dijelu El na 19. i 20. stranici da je ovaj hadis daif, da I šeh Albani ga je ocjenio slabim i Allah najbolje zna da ovaj hadis ne bi mogao proći. Da ima mahanu, da ima mahanu svome lancu prenosilaca i da je kontekst hadisa malo čudan. Da čovjek za tako jedno malo djelo ima toliku nagradu. Čovjek dođe u džemat, jedan klanja u svojoj kući, ima namaz, je tako? Drugi dođe u džemat, ima koliku nagradu? 25 puta već, ili 27, kako hoćete. No međutim, obodvojica dođu u džamiju, u džemat i ovaj samo što koristi misvak 2-3 sekunde ima nagradu 20-70 puta veću. Malo je kontekst hadisa čudan. Onda bi znači taj misvak imao veću nagradu nego sam dolazak u džemat. A gdje je razlika između dolaska u džemat i korištenje misvaka je velika. Tako da, Allah najbolje da ovaj hadis ne bi mogao proći, no međutim, nema sumnje da je velika nagrada čovjeku da koristi misvak, shodno hadisu koga smo prethodno spomenuli da melek stavi svoja usta na usta klanjača ili općeniti drugi hadis koji govore o blagodati, odnosno o vrijednosti i odlikama misfaka. U ovome hadisu je isto tako dokaz kako je poslanik sallallahu alejhi bio milostiv prema svome umetu. Milost Allahu poslanika pa im nije htio otežati. Iako zaista to nije neko otežanje veliko, pa abdest je sam po na onda otežanje. I namaz, i post, i hađi, o tome. Ali nije htio otežati i obavezati ih na ono čime je uzvišeni Allah te barak nije obavezao. Pa je to ostavio otvoreno da čovjek znači može koristiti, a ako ne koristi da nema, da nema kazne. U hadisu je isto tako dokaz o odliki i vrijednosti svaka, Znači koliko misvak ima vrijednost da se koristi prije svakog namaza. U ome hadise je došlo inde kuli salah, pri svakom namazu. U predaji koju bliži imam Buharija, muallakan bez lanca prenosilaca, a predaju je spojio imam Ahmed u svome musnedu i drugi, koja je vjerodostojna bez sumnje, kaže se u njoj, inde kulli vodu kod svakog abdesta. Da bi im naredio, mi kod svakog i pri svakom abdestu. Pa jedna i druga predaja vjerodostojna, jedna i druge predaje su, znači jedna i druga predaja je ispravna. Pa je znači sunet da se koristi i ovo i ovo. U abdestu, bilo da se radi za vrijeme uzmanja abdesta ili kratko prije abdesta ili posle abdesta, sve ista. Šao kaže da koristi ga pri abdestu jer šarijat nije ograničio, a ako šarijat nije ograničio nemamo pravo ni mi da ograničamo. Pa što je šarijat ostavio otvoreno i općenito, ostavimo ga otvorenim i općenitim. A što je šarijat ograničio i mi ga ograničimo. Tako da ne bi bilo znači da čovjek dolazi od sebe sa propisima. Islamski učenjaci kažu da je sunnet da se viska koristi sa desnom rukom, neki razdvajaju između desne i lijeve kada se radi o čišćenju nakon jela ili nakon što se je nakupilo nešto od neprijatnosti po ustima i u slučaju da čovjek se samo čisti radi nagrade. Pa kaže ako je radi nagrade, ako su usta čista pa čisti radi nagrade, onda će desnom, a ako čisti da bi uklonio neprijatnosti, onda će lijevom. U svakom slučaju, o ovome smo pitali, isto tako govorili prethodno. Islamski učenjaci kažu da je nisvak lijepo koristiti u raznim situacijama. Pa kažu, kod učenja Kur'ana, kada se osjeti da ima nešto znači u ustima ili po zubima, kada čovjek ulazi u kuću, kada hoće da spava, kada ustane nakon spavanja, nakon jela, nakon vitr namaza, na sehuru kada ustane, kada se promijeni miris iz usta, znači kada miris iz usta postaje neprijatan da očisti kada usta mi svakom, pri abdestu, pri namazu kao što smo kazali i u drugim situacijama. Za većinu ovih znači stvari koje sam spomenuo postoje argumenti u vjerodostojnim, u vjerodostojnim hadisima. Imam Nesai bliži u svome sunanu i ovaj hadis bliži ima Mahmed ibn Mađe, ima do, ispravan lanac prenosilaca, kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, poslanik sallallahu sallam kada bi ustao po noći, klanjao bi dva rekiata, potom bi koristio misvak. Ovaj hadis ukazuje da se misvak koristi kada nakon, nakon namaza. Pa ovo možemo dodati, ovome prethodno što smo spomenuli, gdje smo spomenuli ko, pri namazu. Možemo dodati još iz vjerodostojne predaje nakon noćnog namaza. Nakon noćnog namaza. Ako bismo kazali nakon običnog namaza, dnevnog ili propisanog, isto tako ne bi, ne bi bilo daleko. Znaš, što čovjek ima potrebu. Bileži je Nuajum i drugi da je poslanik sallallahu po noći nekoliko puta koji ste koristio svaki. A u predaji Ibn Abbas da bi koristio četiri puta po noći misvak. No, međutim, ove predaje nisu ispravne. Ispravno je da je poslanik sa osam koristio misvak po noći i u predaji, kao što sam ovdje u predaji Mesaije od Ibn Abbas da je koristio nakon noćnog namaza. Misvak ima brojne svoje koristi. Ibn Mulekan je spomenuo preko 30 koristi misvaka. Preko 30 različitih koristi svaka, A u sunetu poslanika sa se navodi kako kaže Ibn Mulekan Navodi se preko stotinu hadisa koji ukazuju na odliku, na odliku misvaka. Stotinu hadisa. Pa možete misliti onda šta znači ostaviti misvak. I koliko su danas muslimani u tome pogledu napustili sunnet. Sunnet o kome postoji stotinu hadisa. Ne treba to smatrati nečim sporednim i nevažnim, to je sigurno važno. A zamijenili su taj misvak šeitanskim misvakom. A znate šta je šeitanski misfak? Cigari. Pa taj misfak zamijenjen nečim drugim. Allahul musta. U svakom slučaju, odlike misfaka su velike ima jedna doktorska disertacija koja je napisana na ovu temu. Odlike, odlike misfaka. Pa, su, pa je obrađena tema sa šerijetskog i medicinskog aspekta. Pominje jedan od islamskih učenjaka, ja ga neću spomenuti ko je, i to se navodi u brojnim fikskim knjigama, poseban način držanja svaka kada se čiste usta. Pa kaže, misvak se čisti tako, drži, tako što se mali prst stavi ispod misvaka, a ova tri iznad. I palac dođe ispod i onda se kaže tako čisti. Ne smije se, kaže, staviti ovako, uhvatiti se šakom, u protivnom se dobiju hemoroidi. Međutim, ovo je jasno da nema nikakve osnove u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve i da su to samo puka mišljenja koja nisu građana ni na kakvim argumentima. I o adabima, o etici korištenja svaka se navode stvari samo da se čovjek smije. Ne bi želio time možda neko se shvati da se omalažava, omalovažavaju nečija mišljenja, no međutim mogu bi vam spomenuti stvari da se čudite. Šta su ljudi spominjali i izmišljali o svaku. Što nema nikakve osnove, niti u Kur'anu, niti u sunnetu, niti u riječima ashaba, niti tabina, niti prvi generacija. Pa kažu, prvi put kada počneš čistiti misvak, kaže, progutaj onu pljuvačku, onu vodu od misvaka, kažu, to će koristiti protiv svega, protiv šuge, protiv svakakve bolesti. I to je, kažu, lijek za svaku bolest osim smrti. Allahu stranu. To je ko habbetu sauda, je tako? Al je lijek od svake smrti osim od bolesti. Ovo nema argumenta ni u Kur'anu, ni u sunnetu, tako da je dozvoljeno čovjeku znači da to čini uvijek, znači da pije tu vodu. A kažu nemoj, neka ne pije nakon toga, ako bude pio, kažu to izaziva vesvese šeitanske. Onda će biti mu pa će podleći šeitanskim vesvesama i tako dalje, stvari koje nemaju svoje osnove. Nekad ne dodiruje ništa svojim svakom, može oslijepiti. Neka ne položi ovako na ravno, već ga mora uspraviti uvijek. Mora ga uspraviti, pa se prenosi o Seide ibn da je rekao, on je tabin. Ako je ovo ispravno od njega, Allah najbolje zna, sumnjati u ispravnost ove riječi, jer se Ibn je bio učenik Ibn Abbasa, kaže, ko ostavi, kaže, misvak položen, a ne uspravi ga, kaže, pa ga pogodi ludilo, neka ne krivi nikoga nego sebe. No, međutim, poznato je, razume da nikoga nije pogodilo ludilo zbog misvaka. I zato riječi neki islamski učenjaka koji kažu ovo su lijepi adabi, kažemo, adabi su lijepi ako imaju potporu Kur'anu i sunnetu, u protivnom ne možemo ih prihvatiti bez obzira koji ih kazao. Imam Malik je prezirao da se misva koristi u džamiji. Nije volio da se misva koristi u džamiji. Kažu zato što u džamiji čovjek može čistiti usta i pa može potići krvi, može ispas nešto iz usta, u džamiju isprljati ili može drugima obetiti, ogaditi i tako dalje. Pa kažu ne treba da se to koristi u džamiji i kažu nema dokaza da je poslanik sa osrem koristio to u džamiji. Kako kaže El Kurtobi u svome djelu Mufhim u drugom tomu na 596. stranici kaže nema nijednog argumenta jasnog da je poslanik s.a.v. koristio misvak u, u i Kaže to se ne treba činiti u džami Međutim mi kažemo inša Allah da ne smeta čovjeku da se koristi misvak u džamiji. I to je mišljenje većine učenjaka. Ne smeta da se koristi u džami Čovjek je obavezan da znači, ukloni sve ono što mu, je, što mu stvara prepreke u ustima bez obzira bilo to u džamiji ili mimo Čovjeku dozvoljeno znači da ukloni nešto od neprijatnosti u džami. Čovjeku dozvoljeno da očisti nos na propisan način u džami. Ne mora izlaziti van džamije zbog toga. Tako on dozna da očisti usta isto. Nikakve razlike nema. Isto tako, čovjek koji bi bio u džamiji i htio da očisti, čekao od namaza do namaza, on bi morao izići napolje, šta da očisti? Usta i svakom. Možda je ponekad iz male džamije poput toga lako izići po pa očistu usta. No međutim, kada bi čovjek bio u l Haramu u Ramazanu, u zadnjoj trećini i za vrijeme hađa, Boga mi nije lahko izići napolje pa očistiti usta. Mi svako. Da bi radio po hadisu pri svakom namazu, je tako? Jer hadis kaže da se ne bojim da će im otežati, naredio bi im ni pri svakom namazu. Dobro, pri svakom namazu. Ja čekam između akšama i jatije, cijao sam u džamiju poslanika sallallahu alaihi i učim Kur'an i čekam jacije, hoću nagradu i onda dođe jatija, ja hoću punu nagradu, hoću nagradu sa svakom. I još uzimam da je hadis koji govori da je 70 puta namaz sa svakom vjedniji, kažem da je vjerodostojan. Ubijeđen sam u to. Šta ću raditi? Boga mi napolje van Nije, inša Allah, koristit ću džamiju. I zato imamo dokaz isto tako postupaka sahaba. Postupaka sahaba, kaže Ebu Seleme, vidio sam Zejda, i Allahu hotela anhu kaže da je sjedio u džamiji. A kaže ono, njegov misvak kaže, za uhom kaže kao što se nalazi olovka čate za njegovim uhom. Pisara. I kaže, kada bi ustao, kada bi god, pazite, kada bi god, kaže, ustao na namaz, kaže, očistio bi svoja usta ni svakom i kaže, ponovo ga vraća za svoje uho. Gdje ga je čistio? U džami ili van džami? Kada bi god ustao na namaz. Kada bi god ustao na namaz, znači nije kazao kada bi izišao iz džamije, pa bi se vratio, nego kaže kada bi ustao, onda bi očistio, očistio znači svoja ustavni i svakom. Tako da je to ispravno išao pa čintu džami, da nema, nema nikakve, nema nikakve smetnje. Ovo bi bili osnovni neki propisi koji se vežu za spomenuti hadis, kome poslanik sallallahu kaže da se ne bojim da će otežati svome umetu, Naredio bih im misvak pri svakom, pri svakom namazu. Naredni hadis, 21. po redu, je hadis koga prenosi Hudejfe ibn Jeman, kaže Kjane Rasulullah sallallahu alaihi wasallame Iza kame min al lejli Ješusu Fahu bistivak Kaže kada bi poslanik sallallahu alaihi wasallame Ustao po noći očistio bi svoja usta mi svakom. Ili prošao bi mi svakom kroz svoja usta. Očistio bi ga. Ovo je jedan kratak hadis u kome se nalazi nekoliko stvari koje ćemo ukratko spomenuti. U verziji imama muslima stoji Kjane i da kame li je teheđede ješusu Kada bi ustao na teheđud, u prvom se kaže predaj šta? Kada bi ustao po noći. Poslanik, sallallahu kada bi ustao po noći, očistio bi svoja usta ni svakom. A u drugoj se kaže kada bi ustao gdje? Na teheđud. Pa je prvi hadis općenit, a drugi, šta je drugi? Poseban. Ovo ovaj je općenit kada bi ustao po noći. A ovaj je poseban jer govori o čemu? O jednom detalju, a to je ustajanje na noćni namaz. Pa to je opći i poseban hadis. Pa to se opet veže za usulun, za Znači, što se tiče ove riječi mine lejli po noći kada je ustao, one su općenite, odnose se kada god čovjek ustane po noći. A postoji mogućnost da se odnosi samo na onda kada je ustao na noćni namaz, kao što ukazuje verzija imama Mustima. Što se tiče ravije hadisa, sa njim nismo imali još susreta, Hudejpe i Jeman, radijallahu ta'ala anhu, je on je ashab sina shaba. Radijallahu ta'ala anhuma. Ebu Abdillah. Ebu Surejha. Kaže mu se Ebu Abdillah ili Ebu Surejha. Jedno ili drugo postoji razliženje oko njegovog, oko njegovog nadimka. Bio je na Uhudu, on i njegov brat Safwan i njihov otac. I otac je ubijen toga dana na Uhudu. Ubijen je strane muslimana. Ubio ga je musliman. Nehotice. Ubio ga je musliman, nehotice, radi Allahu Teala Anhu, smatrajući da je mušnik. Pa ga je tako ubio. Što je sigurno njemu šta? Šehadet. Jer je poginuo na bojnom polju, bez obzira koga je ubio, bilo pravom ili bez prava, on je, inša Allah, kod Allaha Žešanu, ako Bog da zaradio ono što je tražio. Huzeyfe je poznati ashab muhađir, Poznata je njegova priča kada je poslanik sallallahu alejhi poslao na biti na Hendeku da donese vijesti od mušrika. Sve se priče koju smo govorili. Kada je otišao po vijest, po vijest kada je pitao Allahu poslanik ko će ići da mi donese vijesti, ima džennet. Pa se niko nije digao. Jedan je čovjek pričao pred njim, kaže da sam ja bio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ja bih tako, ja bih tako govorio, pa ga je onda ušut kao ovim hadisom i ovim događajem. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, bio sam sa poslanikom Salosanem pa je kazao, znači, ko će mi donijeti vijest od mušika, njemu pripada, njemu pripada džennet. Kaže, pa se niko nije digao tri puta Allahu poslanik sallallahu sallam ponavlja, niko se ne diže. A sahabi neće džennet? Hoće džennet, ali strah je to. Otići među nevjerničku vojsku da ti uzmeš nešto. Pa je rekao, uspeli mu Kaže, kada je prozvao po imenu, kaže, gotovo je. Tad sam znao, kaže, da sam ja, nema drugog. Pa je otišao i učinio je to i učinio je ono što je poslanik sa osaneme tražio i poznata je njegova priča. Kada bi Omar radi Allahanu, kad bi htio znati nekog od munafika, došao bi kod Huzeite, pitati ga. Pitati ga. I sam je za sebe pitao. Kaže, Allahom te pritanjem kaže, reci ja sam ja munafik. Kaže, tebi ću reći, vallahi, posle tebe neću nikom. Kaže, nisi. A Omar radi je za sebe pitao prvo, počeo od sebe, sam ja munafik, pa će onda gledati u druge ljude. Pa kada bi Huzeife klanjao nekom čovjeku i Omer bi klanjao. I gledao bi Huzeifu. Ako se izmakne, i Omer bi se izmakao. oni ne govore ništa. Jer se munafik uklanja dženaza. Je li tako? Jel se klanja se ne Munafik, munafik je čovjek čiji je nipak u srcu. Ne možeš ti vidjeti njega. On je musliman, on je s tobom u safu. On klanja, on posti, on hađ on zekija daje. Ali on munafik u srcu svome. To ne zna niko Allah Pa je poslanik sa osam klanjao ženazu kome? Od munafika. Najveći on Predvodnik. Babi munafika. Jer, on ipak je nešto što je u srcu. Ako bismo tako govorili, onda bi mi svakog čovjeka u kome vidimo nešto sumnjivo kazali, tome ne treba dženaza. Ne. Te stvari koje su vezane za srce i za dušu, to ostaje kome? Allahu te barak je On će to suditi među ljudima. A naše je spoljašnje. Primjer, jedan arapski kaže, lena vahir, wallahu je te Nama pripada ono što je spoljašnje a Allahu pripada ono što je unutrašnje i on će suditi i on će suditi među, među ljudima. Bio je poznat među ashabima poslanika s.a.v. kao povjerenik poslanika s.a.v. povjerenik njegovih tajni jer ga je poučio imenima munafika i onima koji su ih pomagali i za koje su radili. U muslimom sahihu ima hadis u kome kaže kazao mi je poslanik s.a.v. sve šta će biti do sudnjeg dana. Sve mi je kazao. Jedino kaže što ga ja nisam pitao o stanovnicima Medine, ko će ih istjerati iz Medine. A kaže nema ni jedne jedine nedaće ili fitneta koji će nastupiti, da ga ja ne znam i kaže ja sam najučeniji u tome pogledu. Što se tiče fitneta, mene pitajte. I kaže u Buharinom sahiju, kaže, pitali su ljudi poslanika sallallahu o dobru, a ja sam ga, kaže, pitao o zlu, bojeći se, kaže, da mene zadesi. Bojeći se da me, da mene zadesi. Jer kako je čovjek obaveza da poznaje dobro i da ga čini, tako je obavezan da poznaje zlo i da ga se kloni. Pa je Huzeyfa radijallahu anhu to, znači, znao. Govorio je Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu, la takumu sa'atu hatta jesude kulle kabiletin puha. Neće, kaže, nastupiti sudnji dan, dok kaže u svakom plemenu ili u svakom narodu ne budu, kaže, predvodnici munafici kada budu munafici, kaže, onda će doći sudnji dan. I ovo se pripisuje, ovo spominje Ibn Abdulber u svome dijelu al i ova se predaja pripisuje poslaniku sallallahu i bilježi je Tabarani od Ibn Mesauda, no međutim, kaže šejh Albani u četvrtom svoju svojih, u četvrtom tomu svojih slabih serija hadisa da je ova predaja slaba ili da je potpuno slaba, da ima potpuno slab lanac prenosilaca. Pa je znači ispravno da to riječ čije kod Zeifine. A on je najbolje poznavao pa je svakako danas dokaz da će doći vrijeme kada će znači ljude predvoditi samo munafici i sigurno da ovo vrijeme svjedoči Huzeytinim riječima. I da je ovo početak ili sredina ili kulminacija kako ko gleda i kako ko ovaj svata znači ostvarenja Huzeytinih riječi. Umro je radi Allahu trideset 36. ili 35. godine hijđetske, s odno razilaženju među islamskim učenjacima prenosi od poslanika sa dosta hadisa Uglavnom Buhari i Muslim prenose njegovih 37, 37 hadisa. U ovome se hadisu kaže kjane. Kada bi ustao, on bi to činio. Kjane ukazuje da je to činio šta? Kontinuirano. Da bi stalno tako znači postupao. Da se to znači obnavljalo. Da se to obnavljalo. Znači da je to bila stalna praksa poslanika sa kada bi ustao po u predaji koju bilježi imam Ahmed Jebu Jala, za koju Ahmed Šakir u svojim opaskama na Musned Ahmeda kaže da je vjerodostojna, kaže se da bi poslanik s.a.v. imao pored sebe misvak. Pored, sebe bi imao misvak i kada bi ustao po noći čistio bi svoja usta sa misvakom. A znači misvak je bio pored, pored njega. Islamski učenjaci kažu, hikmet tome jeste zato što čovjek kada spava po noći, promijeni se znači miris iz njegovih usta, pa je lijepo, znači da tada očisti svoja usta sa misvakom. I kažu, nema razlike, bilo da se radilo o vremenu kada čovjek spava, bilo to po noći ili po danu. Spavao po noći ili po danu, lijepo čovjek da očisti, iako je noć sigurno preča, zato što je dužina noći duža i sigurno da se promijeni više, znači miris iz usta čovjeka, pa je bolje tada znači da čisti. Iako je legitimno i u jednom i u drugom slučaju. Neki prenose da kažu da je ta hrana koja ostane u ustima čovjeka šetanska hrana koju šetan liže. Ono što ostane među zubima i tako dalje, pa kažu da je lijepo da se ukloni, no međutim, kažemo, lijepo je da se ukloni, a da li je to šetanska hrana, zato trebamo od Mustafe, sallallahu alaihi wasallam, nešto vjerodostojno. U protivnom, protivnom ne može znači to smatrati time, već se znači koristi, već se koristi znači misfak da bi se uklonila neprijatnost i zbog prethodno spomenutih argumenata. Ovo bi znači bio ukratko isto hadis koga prenosi Huzeifa radijallahu ta'lanhu koji je vezan znači, za poglavlje misvaka. i iz ova dva hadisa smo vidjeli znači brojne propise koji se tiču a u narednim predavanjima ostalo su nam još dva hadisa pa ćemo i o njima govoriti i spominjati znači još neke stvari koje se tiču misvaka shodno znači onome što se navodi u ovim hadisima Allahu ta'ala وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء